svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Šodienas burts ir... Burts k krucifiks. No latīņu vārda kruciāre, krucifiksus. Tātad krucifiks ir krustā sistā Kristus tēls – kā sakrāvās tēlniecības forma kristīgajā pasaulē – Romas katoļu baznīcā. Un tagad neliela iedziļināšanās. Krucifiksus varam e, atrast dažādās vietās, ne tikai baznīcās. Protams, kā baznīcai vienmēr centrā parasti atrodas krucifiks, arī atrodas pie altāra, lai celebrants, tas, kas viņa misija, nebūtu kā viena aktiera teātrī, tikai lai zinātu, ka viņš atkārtot šo upuri, kuru izdarīja pats Jēzus Kristus. Un viņš to dara nevis savā vārdā, tikai Jēzus Kristus vārdā. Tādu krustu varam atrast arī dažādas vietas, retāk Latvijā, bet jau Lietuvā var atrast pie ceļām. Krucifiksi ir skolās, īpaši eh, katoļu skolās atrodas e, arī līdz šim laikam. Itālijā tiesās interesanti. It kā cilvēki gribētu, lai, lai viņu darbību sargātu pats Jēzus Kristus. Būtu īsta taisnība un taisnīgums. Ne tikai tāda taisnība, burtiska taisnība, bet lai būtu īsta, īstais taisnīgums eh, cilvēkiem un dievām. Krucifiksu varam arī nest mēs paši. Katlam ir eh, ļoti bieži dāvana un kristītiem eh, bērniem ir krustiņš, kurš ļoti bieži ir krucifiks. Tas arī ne tikai krusts, bet arī ar, ar Kristu. Tādā ziņā cilvēkam jābūt Kristus kā gids, kā tas, kurš ir meistars, kas ir mūsu pestītājs, kas ir mūsu brālis. Un Latvijā mums ir tradīcija no 19. gadsimta, un varbūt vēl vairāk Polijā. Maija dievkalpojumi pie krustiem, kur dzied garīgas dziesmas bez priestera klātbūtnes. Protestantiskajās baznīcās, atšķirībā no Romas katoļu baznīcas, visbiežāk mēs redzēsim vienkārši krustu bez Jēzus Kristus miesas. Visbiežāk tas tiek skaidrots ar to, ka tādējādi mēs it kā aizvietojam īsto Jēzu Kristu Dievu tikai ar viņa tēlu. Specifiska eh, krucifiksa forma ir krucifiksa ikona. Īpaši Svētā Franciska viszināmā ikona, kurā tas ir krucifiks. Tomēr tā ir ikona. Viduslaikos ļoti bieži mākslinieki gribēja atspulgot triumfālo uzvaru, Kristus uzvaru pie krusta. Tāpēc krucifiks kļuva par tādu troni, kur triumfālā veidā Kristum bija visi karaļa elementi ar kroni, ar tērpu. Svētais e, Francisks atguva, atminēja šo īsto Kristus ciešanas jēgu, īsto attēlu. Reformācijas laikā ļoti bieži tika izmantotas triumfālā Kristus ikonas, kurā it kā paslēpa šo ciešanas noslēpumu un patiesību. Tāpēc varbūt arī protestantiem nepatīk tāda figuratīvā māksla, kurā attēlo Kristu savā ķermenī piekrusta. Ziņojums no revīzijas komisijas. Tātad par krucifiksu saucam tādu krustu, pie kura redzama arī Jēzus Kristus miesa. Tautas teiciens, ka bēg kā vēlns no krusta – Daudziem licis domāt, ka demonisku uzbrukumu cilvēkam var palīdzēt atvairīt kaklā pakārts krustiņš krucifiks. Patiesībā tā nav taisnība. Demonisku uzbrukumu mums var palīdzēt atvairīt dzīvais dievs Jēzus Kristus, nevis viņa atveids mūsu kaklā pakārtajā krustiņā. Raksturīgās kļūdas.